Awit, Kabanata, Isandaan at apat na putsyam. Purihin si Yahweh, o si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang, sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang sa kanilang pagdiriwang ay magsayat, mag-awitan. Papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ang espadang dobleng talim at matalas, upang bawat mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Mga harit maharlika, ay kanilang bibihagin sa tanikalang bakal silang lahat ay kakapusin upang sila ay hatulan sang-ayon sa itinakda. Ito ang siyang karangalan ng kanyang pinagpala. Purihin si Yahweh!